tena kwa mwezi kwamba tumebakiza siku ishirini na saba au siku ishirini na nane mwezi wa Ramadhani kuingia ni siku chache sana kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa uhai na afya ni siku nyingi kwa wale ambao Allah amewanyima neema hizo mbili na kama alivyozungumza ndugu yangu kaka yangu na mwalimu wetu kwamba kujifunza mambo kabla kuingia ndivyo inavyotakiwa na ndio utaratibu wa sawa na ni utaratibu ambao kwa kiasi kikubwa sana waislamu wamekiuka ile alilmu qabla alqawl walamal imekuwa ni ni kusoma katika kitabu lakini kiutendaji hakuna hakuna kabisa sikwambii kwa wale awamu nas bali hata talabatu ilmu mpaka wale ambao wanaonekana ni watu sunna na wanalazimiana na njia ya salafu saleh utawakuta kwamba maisha wanayoishi si maisha ya ilmu watu wamekuwa ni wepesi kufanya kabla ya kusoma kwa huu ni utaratibu mzuri waislamu kukumbushwa mambo ambayo yanawakabili mbele na kutoa miongozo kabla ya na wewe mwenyewe ujiwekee hiyo nidhamu na hiyo taratibu, jiwekee taratibu ya kwamba usishi kijinga. Tatizo ni kwamba kuna watu wameridhika na ujinga. Mtu ameridhia kwamba yeye anakuwa mjinga, na wariba biljahli sahli, kuridhika na ujinga ni jambo sahali sana, jepesi. Na ndio maana utakuta mambo ya kijinga na ya kipumbavu yote haihitaji nguvu yanahitajia tu uzembe angalia mpira kwani wewe kwa mshabiki wa timu fulani unahitajia nini ndio nake sina mozi kwa leo hii nitashabikia timu hii basi unakuwa mjinga na wewe na makelele kuzungumza maisha ya watu ambao hakuhusu au kusaidia chochote katika maisha yako mjogo ni siasa pia ni maamuzi ndio utakuta katika mambo ya jahili watu wengi sababu adhibu wa jahili sahihi kuridhika katika ujinga ni jambo sahihi lakini swala la ilmu si swala jepesi swala ambalo linahitaji aljiddi yani mtu ajifunge na azimie kwa hiyo utaratibu huu ni utaratibu mzuri na watu wanatakiwa wauendee utaratibu huu katika kila jambo kila jambo nilitaka kulifanya hakikisha nalifanya kwa ilmu mimi katika mazungumzo yangu haya tazungumza vitu viwili mpaka vitu vitatu lakini vile vitakuwa vinatumia katika sehemu mbili na anwani ya mazungumzo yangu haya nimeyapatia katika njia ya swali kaifa nastakbilu ramadhan namna gani tutaipokea tutaupokea mwezi mtukufu ramadhan kaifa nastakbilu ramadhan ni namna gani tutaupokea mwezi mtukufu wa ramadhan mwezi mtukufu wa ramadhan ni mwezi wenye kheri na ni mwezi wenye baraka. Hili wanalijua Waislamu na siokuwa Waislamu. Neema zinazopatikana katika mwezi mtukufu Ramadhani zinawahusu viumbe wote katika binadamu na mjini pamoja na Waislamu au si Waislamu, wanafanya ibada au hawafanyi ibada. Ramadhani ni mwezi wenye neema na ni mwezi mahsusi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ikhtarahu biibadi anachagua mtu huyu kwa ajili ya ibada na as-salafu salih walikuwa wanajiandaa na Ramadhani sisi tumechelewa ndio tumeanza tumeanza kuelezea maandalizi ya Ramadhani tarehe mbili ya Shaaban as-salafu salih walikuwa wanafanya istihdadi ya Ramadhani miezi sita kabla ya Ramadhani hii. Mtu anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ballighni fi Ramadhani, ewe Allah nifikishe mimi niingie katika mwezi mtukufu wa ramadhan Kutokana na namna walivyokuwa kifahamu Ramadhani, bali walikuwa wanafunga darasa zao, wanafunga darasa kabisa, mtu hasomeshi kaa akasoma Qur'ani na ndio maana ukisikia kwamba salafu walikuwa wanamaliza Qur'ani ndani ya Ramadhani mara tano mara kumi si jambo labda ni la mzaha ni jambo ambalo hakikatan yani lipo lipo kabisa sababu mtu ukifika Ramadhani ameshajiandaa kisaikolojia miezi sita au miezi mitano au miezi minne tofauti na sisi maandalizi yetu ya Ramadhani kwanza yanachelewa Alafu Ramadhani ikiingia kama nitakavyoelezea, kiukweli manufaa yanakuwa ni madogo sana. Sasa katika maandalizi ya Ramadhani mimi nitaelezea sehemu mbili, alistidadu alhisiyu walistidadu almaanawi, maandalizi ya kihisia. Nikizungumza maandalizi ya kihisia Wanaochuoni wanazungumzia kwamba ni yale maandalizi yanayoonekana ambayo sisi ndiyo ambayo tumeyapatia kipaumbele. Salafu salih walikuwa hawashughuliki na hayo mambo la hii istidadu alhisi maandalizi ya kihisia nikizungumza maandalizi ya kihisia ni yale maandalizi yanayoonekana kwa maana mtu akanunua chakula sawa, kaweka ndani, kanunua tende kama ni tende, kaweka ndani, ngano kaweka ndani, mchele, maharage, mafuta. Bali kuna wengine hivi sasa wanatafuta wafanyakazi kwa ajili ya kuja kupika vyakula. kufanya kazi anaajiriwa maalum kwa ajili ya Ramadhani tu. Hii ni istidadu alhisi ambayo ndiyo inawashughulisha watu hivi sasa na Ramadhani ikiingia watu hawashughuliki na Ramadhani sasa wanashughulika na sikukuu akili zote zinakuwa nini kwenye sikukuu ikifika kumi la mwisho la Ramadhani akili zinahama hasa hasa kwa kina mama kama tutaelezea kuna kipengele nimekiweka tuzungumzie hilo jambo akili zinahama moja kwa moja na ndiyo msimu ambao wafanyabiashara wanakuambia usipopata kodi ya pango ya mwaka mzima katika mwezi katika zile siku kumi za Ramadhani zile wanakuambia zile, zile, zile siku kumi peke yake au ule mwezi mmoja peke yake biashara bidhaa unazouza ni za mwaka mzima hiyo ni kwa uza vyombo wauza vyakula sikwambii wauza nguo na wauza vitambaa sasa kuna haja kubwa sana, si ndogo, kuna haja kubwa sana tena sana ya kuzungumza haya mambo mara kwa mara, na watu kuzinduliwa na watu kupewa miongozo, sababu hii dunia hii hata uitumikie vipi, utaiacha utaiacha. Mamoja umependa utaiacha, hujapenda utaiacha. Hii dunia hii vile ambavyo unavyokusanya vina hali mbili ima wewe uviache au vyenyewe vikuache. Ha, hakuna hakuna namna nyingine. Wewe kuviacha ni kufa, takufa tutaviacha na watakuja kugawana watu ambao ulikuwa huwadhanini, na watakuja kuvitumia vitu vyako. Ima vile vitu vitakuacha wewe, kwa maana vitaondoka, vitakwenda kwa watu wengine kama ni pesa zitapotea, ima zitaondoka katika njia nzuri au katika njia ambayo si nzuri. Sasa dunia kiukweli imewashughulisha watu sana na inawashughulisha watu sana. Kuna haja ya kutoa miongozo mara kwa mara. Hatutoweza kuwatoa watu wote wakarudi katika njia ya sawa, lakini kuna ile hali ya kupunguza kupunguza ile athari. Kwa hiyo maandalizi ya kwanza ni maandalizi ya kihisia ambayo tunasema kwamba kana salafu salih la yahtamu bihi walikuwa hawayafanyii umuhimu kwa nini salafu salih radhiallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah jami'a kwa nini walikuwa hawashughuliki na hizi isti'dadul hissi kwa nini walikuwa hawashughuliki ahlul ilm wanasema kwa sababu ni vitu ambavyo vinamilikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala la yamliku bihi ibn adam mwanadamu hadiliki, na ndio maana tukakuta maisha ya salaf yalikuwa yana utulivu wa hali ya juu kuliko maisha yetu sisi, kwa sababu katika miongoni mwa tabia ambazo walikuwa nazo walikuwa hawashughuliki na mambo ambayo hayawahusu. Mambo gani hayawahusu? Ni maisha yake, kwa maana riziki yake, sawa, afya yake, kesho atakula nini. Hili salafu walikuwa hawashughuliki nayo nikizungumza washughuliki nalo nazungumza mlielewe siko bwana walikuwa hawafanyi kazi walikuwa hawafanyi biashara ah, walikuwa wanafanya kazi wanalima wanafanya biashara asbab basi kwa sababu walikuwa wanaamini ya kwamba riziki yake yeye ipo na Allah atampa na siku riziki yake ikimalizika hata kufa basi jambo limekwisha na walikuwa wanaamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alishasema ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sikuumba majini na watu isipokuwa kwa lengo la kuniabudu kwa walijua ya kwamba sisi hapa duniani tumeletwa kwa lengo la nini la ibada suala la riziki maisha yako utakula nini, utavaa nini, maisha yako yatakwendaje. Hili jambo lipo katika milki ya Allah subhanahu wa ta'ala, si katika milki yako. Ndio maana kuna kuna watu mpaka leo wanaangaika kujenga, hawajajenga, si ndio? Wanaangaika kama Allah amekuandikia utakufa katika nyumba ya kupanga, utakufa katika nyumba ya kupanga, hukujenga mpaka unakufa Shughulika na nyumba, shughulika na nyumba, shughulika na nyumba, shughulika na mashamba, shughulika na vitu, mpaka unasahau kwa nini umeumbwa. Ndio yale maneno ameyataja al-Imamu Nawawi sawa kwenye mukaddima ya Riyadu Salihin, inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة هكذا كان السبب Salafu waliangalia hii dunia wakaiona kwamba kumbe hapa duniani sisi tumeletwa tu, kuna kazi tunatakiwa tuifanye. Hii kazi hii itatusaidia yale maisha ambayo tunayoendea, kwa ikawa raghba yao ni huku. Hii dunia wanaifanya kwa sababu ni sehemu ya maisha yao, lakini sio lengo lao. Sio tumeelewana jamani? Kwa hiyo istidadu lhisi, as-salafu salih maandalizi ya kihisia vile vitu vile vya kula kula sawa salafu saleh nguo za sikukuu sijui kuna hiki kuna watu wa ramadhani kifika lazima nyumba ibadilike mapazia lazima nunuliwe mapya na usiponunua mapazia utakoma wewe mwanaume siku hiyo ikifika sikukuu lazima nyumba ibadilike umetaka itabadilika hujataka itabadilika lazima watoto wavae hivi na hivi na hivi ni kama jambo vile limeikiwa kama ni amri usipolifanya hilo utaonekana wewe ni baba usijielewa huna huruma huna mapenzi umepitwa na wakati hili jambo salafu saleh walikuwa hawashughuliki nalo kusema walikuwa hawashughuliki nalo sikuona walikuwa hawafanyi sawa yani lilikuwa haliwashughulishi katika nafsi zao ikawa mtu halali hapumziki hana cha kufikiria zaidi ya kufikiria tu mchele ngano maharage tende maji tambi nguo za sikukuu kitambaa gani watoto watavaa vitu gani mkiwango la yeye ilikuwa anaangalia namna gani nitachuma fadhila za ramadhani Ama maandalizi ya pili ambayo ndio itakuwa maudhui yangu sasa, na ndio ambayo nataka sisi tuyafanyia ihtimam, alistidadu almanawi, ni yale maandalizi ya kimaana, maandalizi ya kiroho, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kazungumza wazi, kazungumza wazi kwamba kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum Tukazungumza wazi kabisa kwamba mmefaradhishiwa nini kufunga kama ambavyo walifaradhishiwa kufunga waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun. Na hapa la'alla haina ile maana ya taraji, sawa? Ina maana ya tawakko, kwamba kwa hakika kabisa mtakuwa wacha ili mfikie daraja ya uchamungu Allah subhanahu wa ta'ala akauhusisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa, kwa mambo ambayo ni ya kipekee miongoni mwa mambo hayo katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema idha dakhala Ramadhan futihat abwabul janna Ramadhani ikiingia kufunguliwa milango ya pepo wa ghulqat abwabul niran na hufungwa milango ya moto wasufidat shayatin na mashetani huzuiliwa ile ile aya la'allakum tattaqun ili muwe wacha Mungu sasa Allah anatafuta njia kuwawekea waja wake kwamba milango ya pepo hii imefunguliwa hii milango ya moto imefungwa msiingie motoni ingieni peponi Sheitani si ndio watu huyu shetani pia tumfunga anazuiliwa kwa hiyo ile nguvu ya shetani kumshawishi mwanadamu afanye masia inatoweka na ndio maana utaona tu moja kwa moja kwamba ramadhani ikiingia kuna baadhi ya masia yanakuwa hayafanyiki au ile kasi ya masia fanya nini inapungua kwa kiasi kikubwa sana shetani hayupo shafungwa tayari kwa hiyo ukimkuta mtu katika mwezi mtukufu wa ramadhani anafanya madhambi tena madhambi ya wazi ni yule ambaye sasa nafsi yake yeye mwenyewe sasa nafsi shakomaa yani kwa maana sasa shetani hayupo lakini yule ibilisi ashamwachia sumu sumu ambayo sasa zile aya za Qur'ani mawaidha yanayotolewa katika mwezi mtukufu Ramadhani na saa zinatolewa hazimfai tena maana yake hata ukienda hospitalini kuna athari fulani ikifika madaktari wanakuambia sasa bana hapa wewe kunywa hizi dawa za kutuliza maumivu huu ugonjwa hapa ulipofikia hatuwezi kuutibu tena ile athari hiyo iliyofikia kwa hiyo hata vile vile katika sisi wanadamu kuna kipindi shetani anakujaza anakujaza anakujaza anajua huyu ramadhani ikiingia labda amejaa kwa kiasi hiki madhambi yako hivi moyo wake umekufa kwa hiyo ramadhani ikiingia zile siku 30 au 29 nikiwa nimefungwa mimi huyu jamaa yangu nitamkuta yuko hapa so kwa maana nitakuwa sasa amemalizika yote kwa nikifunguliwa tu mraisha kule kule alipokuwa sasa kuna watu aina hiyo na ndio maana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja Jibril alishuka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa anapanda kwenye mimbar anasema amin amin amin akisema amin mara tatu. Masahaba wakamuuliza akasema atani Jibril. Jibril alinijia mimi akazungumza baadhi ya maneno pale mimi nikaniitikia amin. Katika aliyosema Jibril akasema rahima anfum rahima ankum ri'in liguse mchanga pua la mtu ambaye haya ni maneno ya Waarabu yanayoashiria kupata hasara yani kuna mtu akianguka afa akaangukia pua unajua maumivu ya pua namna yalivyo eh. mtu akianguka chini akaangukia pua huwa kuna maumivu makali sana anayapata sasa apate hasara mtu ambaye adarakahu ramadhani ramadhani imemdiriki mzima afya anayo mkazi wa mji yuko salama kabisa kisha ile ramadhani ikaondoka wala yughfar lah lakini hakusamehewa huyu jibril anasema huyu apate hasara mtume akaitikia amin hii dua hii wanasema wanaochuoni imeombwa na kiumbe bora wa mbinguni mbeni jibril alayhi salam alafu ikaitikiwa na kiumbe bora wa, ardhini ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi dua hii ilikupata ndugu yangu Muislamu, tusalimika kweli wewe kweli unakuwa hasara. Sasa istidadu almaanawi, maandalizi ya kiroho ndiyo ambayo tunatakiwa sisi tuhamasishane sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na haya ndio walikuwa salafu salih wakihimizana na wakijiandaa nayo na ndio maana utaona kwamba katika sira kama nilivyosema mara ya kwanza mtu kusikika amesoma Qur'ani mara 30 kila siku anahitimisha Qur'ani Qur'ani ina juzuu ngapi na juzuu 30 sawa mtu atakajiuliza juzuu 30 anazisomaje kwa siku moja anazisoma vizuri kabisa kwa wale ambao wamehifadhi Qur'ani wamekaa katika tahfidhi za Qur'ani wanafahamu kwamba juzuu 30 ndani ya siku moja unazisoma na zinalisa, kwa sababu juzuu moja kwa mtu ambaye anasoma Qur'ani kwa spidi ya kawaida anatumia dakika 40, dakika 40 kumaliza juzuu hiyo moja. Kwa mtu anayesoma kwa spidi ya kati na kati anatumia dakika 30. Kwa mtu mwenye kusoma kwa spidi kali anatumia dakika 15. Hili jambo nilizungumza kwa kulitendea kazi. Tumeishi sisi na watu wa sampuli hii, na katika majlisi moja majlisi moja kwenye kikao kimoja, mtu ana uwezo kusoma juzuu saba mpaka kumi. Wakati mwingine katika majlisi moja mtu anaweza kusoma juzuu tano. Kwa mtu baada alfajiri mpaka jua linachomoza ndani ya masaa mawili matatu pale anasoma juzuu zake tano anamaliza anakuna anapumzika sababu so, ramadhani si mwezi wa porojo la akitoka kupumzika kabla salati dhuhuri anahakikisha amesoma juzuu zingine mbili au tatu zinakuwa ngapi hizo saba baada dhuhuri baina dhuhuri na al-asr lazima asome juzuu tatu au mbili ukamilisha juzuu ngapi kumi baina ya adhuhuri na alasiri anasoma juzuu zingine mbili au tatu shaelewa halafu ndani ya kisimamo cha tarawehi anasoma juzuu mbili au ngapi au tatu juzuu ngapi ashamaliza juzuu kumi na tano kwa siku moja baada ya tarawih analala zake kwa hiyo ndani ya kila siku hizo mbili anamaliza msahaba hili jambo lipo dhahiri sharifu sisi mimi binafsi nimelishuhudia kwa macho yangu na kuna wanafunzi sisi tumesoma nao ana uwezo katika majlisi moja anasoma juzuu tano anasoma juzuu tano sasa si hili ndio watu tunaozungumza wa zama za leo sawa sasa kuna watu wameishi katika zama za salafu saleh zama zenye kheri na baraka mtu anasoma msahafu mzima anamaliza kwa siku moja kwa hiyo maandalizi ya kiroho ndiyo ambayo sisi tunatakiwa tuhamasishane nayo sasa basi baada ya kuelezea haya kiukweli kabisa ibada za mwezi mtukufu Ramadhani ni zile zile hakuna ibada maalum zaidi ya somo ya Ramadhani pekee yake ibada zote zilizobaki ni zile zile kitu ambacho kinachoongezeka ni zile thawabu sawa so, shetani amefungwa thawabu zinaongezwa na watu kujipinda katika ibada basi kwa kuwa ni mwezi ambao thawabu zinaongezwa salafu salih walikuwa wanakithirisha ibada zifuatazo tazitaja hizi ibada alafu e, tutumie nafasi kuhamasishana ni ibada ambazo ziko ndani ya uwezo wetu ni maamuzi ambayo ukiyachukua unaweza ukafanikiwa kabla sitataja hizi ibada nataka nitoe faida moja kidogo Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehma zake amejalia njia ya kuelekea katika wema kila mtu anaweza njia ya kuelekea katika wema kila mtu anaweza kuwekeza akhera sehemu kubwa kutumia mali. Ibada ambazo zinatumia mali ili upate thawabu ni sadaka na zaka pekee Zilizobakia zote ni maamuzi yako wewe mwenyewe na matakwa yako wewe mwenyewe. Nguvu ya kuelekea uchamungu ni maamuzi sehemu hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiwepesisha na kila ambaye anaiendea Allah anamfanyia wepesi watu hawaitaki lakini ile njia ambayo sasa Allah ameshaiweka ni ya kwake atakupa anavyotaka wakati anaotaka watu ndio wameng'ang'ania ukitafuta akhira utaipata kwa usahali lakini kwa kupambana na nafsi yako ukitafuta dunia hupati hupati ila kile ambacho Allah amekukadiria ndio maana Allah anasema man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nashau liman nuridu haya maneno haya mnaotafuta pesa haya em yazingatieni sana maneno haya Allah Allah anasema hivi man kana yuridu alajila yule ambaye anataka dunia dunia ndio anayepapatikia Allah anasema ajjalna lahu fiha ma nasha'u tutampa sisi katika hiyo dunia tutampa sisi katika hiyo dunia ma nasha'u kile ambacho tunachokitaka liman nuridu kwa tunayemtaka Allah ukitafuta dunia anasema hivi tutampa katika hii dunia tunayemtaka kile tunachokitaka kwa wakati anaotaka yeye mwenyewe na ndio maana mimi nawaambia vijana wenzangu suala la mtu kuwa na pesa halifungamani na ujanja wala elimu wala nguvu ni Allah mwenyewe tu akiamua kukupa na kukupa na kuna baadhi ya watu huwa wanajiona kwamba kwa kuwa labda akasoma sawa au yeye ni mtoto wa mjini basi zile pesa alizokuwa nazo zinatokana na hizo jambo amna ni Allah mwenyewe kukaamua mambo yote ya kidunia unayaona Allah subhanahu wa ta'ala anayatoa kwa waja wake hayafungamani na dini wala uchamungu wala chochote ni mapenzi ya Allah tu na ndio maana wanasema ahadul ilmi Allahu يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب الله أنا مفتي الدنيا يقول أنا يبدأ ناس لكن الله هم في علم إيمان يسبق أنا يبدأ فكي دون علم إيمان فكي أنا يبدأ ويحقون مفهومان يوتشمونه وانا بس ولا نا إيمان وانا بس لا دومانا وتقول kuna watu ni wacha Mungu hawapati watoto ndio na kuna vitu vizinifu kile ikizini inadondosha mtoto kama vile kuku na, na, na yai kuku habatishi akipanda si ndio jogoo jogoo anabatisha kuna jogoo tasa hakuna jogoo tasa jogoo akipanda mtetea yai litatoka sasa so, kuna watu Allah kawajalia hivyo ni mimi ni sinifu vuta bangi lakini inazaa watoto kama panya alafu wewe unajifanya waswali wasoma Qur'ani mwaka wa kumi na tano hujapata mtoto na ukienda hospitalini unaambiwa wewe ni mzima na mke wako mzima unaoa mke wa pili hamna kitu sasa mpaka inaonekana ya kwamba sasa wewe una tatizo mwanamke anatoka katika ndoa yako anakwenda kuolewa na mwanaume mwingine, anapata mtoto tena. Huyo aliyemwoa ni mlezi, mvuta bangi, tapeli. Hakuna tapeli kama yeye hapa mjini. Allah mwenyewe kaamua kumkupa basi. Lakini katika upande wa taa, katika upande wa taa Allah subhanahu wa ta'ala ameweka wepesi. Ni kitu gani ambacho kinachokufanya wewe usihudhurie swala kwa jamaa? Utaona hakuna, ni maamuzi yako tu umeamua kujishughulisha na mpira na drafti na porojo na biashara, unasikia kabisa kwamba hii ni saa sita imefika, saa sita dakika kumi, saa uko nayo na unajua kwamba adhuhuri inakuja mbele, lakini utajishughulisha tu mpaka unasikia adhana, iqama, takbira ya kwanza, ndio huyu wajifuta mwenyewe na kitambe chako taratibu, waje zako msikitini, ni maamuzi yako sasa tujitahidini. Tujitahidini sana. Jambo la kwanza ambalo tunatakiwa sisi tujitahidi kabisa ni swala za jamaa. Swala za jamaa. Jitahidi. Swala za jamaa ni jambo liko ndani ya uwezo wetu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, hadithi Abdullah ibn Umar Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema salatu aljamaa afdalu min salati alfardhi bi 27 daraja, hadithi mashhur Swala ya jamaa ni bora kuliko swala ya mtu anayeswali peke yake kwa daraja 27, yani baina ya mtu ambaye anayeswali peke yake na mtu ambaye anayeswali kwa jamaa 50 wamepishana daraja 47, na Ramadhani ikifika daraja hizi zaongezwa. Hivyo ukiambiwa kwamba atakayefungua ofisi saa kumi na mbili anasamehewa kodi ya mwaka mzima, kwa sharti afungue ofisi saa kumi na mbili ndani ya siku thelathini mfululizo. kumi na mbili kamili, ofisi iwe wazi, unasamehewa na serikali kodi ya mwaka mzima, TRA TRA, ule ushuru wa soko, ushuru wa manispaa si ushuru wa takataka, zote wewe unasamehewa. Utafanyaje? Utazembea? Ushuru wa kodi hutazembea, bali hata mwenye nyumba kama wewe ni mpangaji, akakwambia hivi, ukikubali kufagia nyumba nzima kila siku, barabarani na uani nitakusamehe kodi ya mwaka mzima. Utasema sawa, nitafagia. Sikufagia tu, utasamehewa kodi sasa haya ni malipo lakini kuna watu malipo haya wala hawana habari nayo hawana habari nayo kabisa na ndio maana tunasema kwamba sisi tumechelewa pia kutoa haya maandalizi na hizi hamasa sawa na ukumbusho kwa sababu hali ulionayo katika mwezi wa Shaaban ndio hiyo hiyo utakuwa nayo katika Ramadhani ukijitahidi utazidi kidogo kwa ibilisi itakuwa hayupo kwa hiyo kama mtu tabia yako ndani ya hii ya Shaabani, swala ya jamaa unachelewa na hujajipinda kuacha tabia hiyo ndani ya miezi ya Shaaban, Rajab, hujajipinda kuacha tabia hiyo, Ramadhani utachelewa swala, utachelewa swala tu, utajitahidi kuwahi rakaa moja au rakaa mbili, lakini tabia yako itakuwa ni ile ile. Tujitahidini sana. Hiyo ni ibada ya kwanza nimetaja kwa mfano tu, ibada ziko nyingi sana. Ibada ya pili ni ibada adhim na ndiyo ambayo salafu saleh walikuwa kipambana nayo wa huwa qira'atul Qur'an na ni ibada ya kusoma Qur'an hadithi ambazo zimesimuliwa na mtume Muhammad zinasimuliwa na masahaba kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam zikielezea ubora wa kusoma Qur'an ni hadithi nyingi sana nitasoma hadithi mbili katika njia kuhamasisha